Balutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang tinang na di magtatagal. Sa piling mo ngayon, ako'y bituin o alam ningning. Nakukubli sa liwanag ng araw. I need that! Too bad! Too bad! Oh my god!